Baniak, aita eortzi berria. Bai, bakatu. Eta doluminak, eh? Doluminak! Ze pena! Pena! Ze, ze, ze pena, pena! Zenako! Eh, hinauk! Eurzketa bat, hori da lurrez estali antzazelanaren abiatzea, eta historio honen protagonistak gainberan den etxalde bat eta bertan hasi den familia. Baserria sutik atxikitzen entxatzen den semea ikusiko dugu bertan, burua galtzen ari den aita larguna ere, irian autetxi den alaba eta bere familia eta poeta arimaduen beste alaba. Denak elkartuko dira, uda batez etxaldean. Laborantza munduan sartu nahi gaitu beraz, lurrez estalik, publikoa loriaturik atera da estrena bizi edera zen, toki edera zen, tekstua edera zen, eta antzerkilarea eh, nik dut, goi mailako ateatu direla, atxeman dut bizonki garria, emozioa bat zen, e, eh, antzerki honetan, eta nire zelta eh, plaza bat izan da, gaurko gau hau, eta uste dut, e, bon, badakite izan duela, eta nire zelta plaza bat izan da, hemenko gazteluzahar baten honetan, Olako ikusgarri baten maitia, pua, e, uste dut eh, biharamunak izan diela hemen. Ze pentsak eta sortzen dizkizu zerki horrek geroari begira? Laborari gisa pixat, harek, eh, bon, pusatzen ditugu pixat gogoetatzen ere maiterat, huetxoen etorkizuna geroari buruz. Gauza tristiak, usten dut, la, laborantzain egoera, gauzak irrigarriak ere. Mota guztietako gaiak tratatuak izan dira, eta guetxalden bilakaera ere zibiliak atuko dira itxea, bat dira olako handiz gai. Bitsia zen, uh, pasatzen ginen uh, tristura bat eta ikeda, eh, pasatzen ikidat eta bazen uh, nahasmen bat, eta ba, hobi, denen zat. Horrelkartu zira beste adiskidekin eta, ze, ipatu duzu, ze, ze itzi jindira antzerkia ikusi ondote? Ah, be, unki uh, antzerki biziki, antzerkilari biziki onak, likua, likua ere bikaina, eta, ala, bon, naski unkitu agira ere, dendenak, eh, den denak, eh, zenen, eh, naski denek ere hori jandugu, eh, bururatzean, uh, gure buruak ikusten ditugu ere gai horietan. Bon, elpatzen ditugu, eh, gai, gai horiek den algarrekin, ardura, ebainan, bon, uh, antzerki hori, bon, zinaz plazerrekin bigarren batez ere ikusiko konuen, ez ez da posible izanen, baina eh, zenta biziki biziki abedatxatxe manut. Antzerki honek bazuen denetarik, tristura, poza, algara, nola gelditzen zira hori ikusirik? Ba, piskat eh, txokean, <laughs> bai emozio hainitz, eta baina antzerki biziki, biziki edera, gainera gai oso sakon bat ukitzen duena. Hori egin nahu zuzenean, sentitzen nuen, eh, ba, hori da azkenean ahtea, da pentsa arazten zaituen eh, momentu bat, eta segur eh, ondoko egunetan behitz pentsatuko utela obra hori eh, buruntz. Jendea ebazteko ez dituzue, abiatzak ebaztena, eh? Artezki haritu dira amabi jokolariak eta Simon Fusek izkiriaturiko testuari egiazko bizia emaiten ardietxi dute. Beinat, pertsonaiaren papera jokatzen duen Manes Fus. Egia da eh, forma aldetik e, iziari formatu haundiko antzerkia da. Badu tragediatik, biztan da, naiz eta jendak irri hainitz egiten duen eta komedia beti hor da, baina gibelean hor da erronka izi gari e, zolo, gogor bat, eh, laborantxari lotua dena, gaiari lotua dena. Unkitzen ditu zinez, eh, gaurko egunean ere tabuak diren gai batzuk, uste duzu importanta dela gai hauek e, eh, mai gainean ezartzea? Bai, biztan da, e, errangon dezake gure lanaren funtsa dela, nun baitan e, gure herriaren erronka horiek, aidean sentitzen ditugun erronka horiek, taularat e, ere maitea, ez e, erantzunak ekartzeko, ez e, e, emaiteko, baina bai gaia eta bere garrastasun eta baita ere e, maitasun eta gu, gu, guzi horrekin, gero orain ez dakit entzuten duzuen, jendea eh, tragoa edaten ari da. Hori da antzerkiaren beste funtsa, antzerkia ikusi ondotik, main gainean ezari eh, ditugun gai guzi horiek jendeak uh, ditzan eta, eta horrek egiten du bide. Erri antzerkiaren ondotik agian uh, filosofia bat ere sortzeko aukera bat. Gau horian izaita, hegan eili behar dut. Preseski, arte populararen alde agertzen zauku antzazelanean barna Paskalin, aline txeberri urepeldarrak biziarazten duen pertsonaia. Konten, agertu da, lehen emanaldiarekin. Lehen emanaldi hau edeja izan da, publiko horre kutsia jinik, eta ba, plazak bat izan da, ara, zomait hilabete ere lanaren hor, eh, ba, gaztelu untan edo latxagan emaitia, eta eh, kontent, emaitzaz. Nola izan da antzerki hau prestatzeko bidea edo prozesua? ba, prozesu polita izan da, estapen batean ora testu irakurtzen egon ginen zomait hilabetez, no hilabetean behin elkartuz, eta hor azken hilabete hau maiatzekoa izan dugu ba, lan haunitzek irakoa, hor dion hasi bai hemen uh, mugimenduan ezartzen, jokoak eh, ba, plantan emaiten eta hor dion uh, eh, ilaite uh, Ba, daike. Nola erran, testu horrek hunkitzen dituen gaiak, zinez sakonak dira, gai hainitz e, etxaldein tabuak dira gehienetan, zuk testu hori lehen aldiko duzularik, zer, zer senditzen duzu, zer unkitzen dautzu barrenean. Ba, ni hauk laborari alabani, zordioan bortxaz, eh, testu hori irakujini ba, haunitz eh, gai eh, ni hauk pentsatu edo senditu eta gogetatu izan tutanak izan dira, eta hori dion, e, astapenean belduk batekin indailan, ba, ara, zuke jana tabu izan da izkela gai batzu, hala dira, eta hori jean, edo, ba, beldur tipi bat ere banin ikustegea hori plazaratuik ze maiten alotezin, baina bizkitartean uh, garrantzitsuare iduritzen eh, aipatiak izan diten eta kolektiboki gai hori itaz uh, ba, mintzagiten eta zeiten atximaiteko gizan. Adin etxe berri milesker. Ba, zuri milesker. Eta barkatu zure biera trabatzea. <laughs> ba, pentsa ez da deusuri. Proiektu horren gibelean hortxe dugu beti ere ari eitiraka Simon Fush obraren idazle eta zuzendari. Simon Fush, gabon? Gabon. Testu hau idazterakoan, hainbat gai sakon unkitu dituzu, horietarik hainitz, hain erresak ez direnak batzutan e, ere aipatzeko ez, eta are gehiago plazara ekartzeko, zendako gai horiek, oiek lantzaren autua? Zaten da, ari bat tiratzen da, eta ari hori tiratzerakoan, bortzaz, e, beti e, joetengira gai horoko batekin, laporantza, gaur egun, euskolegian, eta gero gai horrek bortxaz beste hainbat gai tiratzen ditu, berekin bat karreatzen ditu. Urak eramaiten dituen bezala, bada noski hizkuntza, labrontza, sosa, seksua, alkola, tradizioa, transmisioa, bidean gelitzen direnak, bere buruaz beste egitea, eta gaiak etortzen dira, hola, trumilka, euria bezala azken finean. Zailtasuna azken finean da ez izaitea eh, ideia metaketa bat, bezik eta ari batek eramaitea edo karreatzea berekin bat, beste hainbat azpi gai, pixkat bizian bezala, erronka batzuek eramaitean gituztea, baina biziak segitzen uta ondoan diren eh, hainbat gauza gurekin eramaiten ditugu. Zinez, e, gainera gaur egun bizi dugun gizartearen kritika bat, ez, ekartzen duan zerkionek? Bai, kritika, eh, sentzu zabalean, gure ofizioa askotan askotan eh, dut hori, baina uste dela airearen zaporea kontatzea. Aldi oso abstraktoa eta oso konkretua da hori. Guk ikusten ditugu eh, gure lekutik, gure eh, idaz lumatik ikusten ditugu gauza batzuk, denek ikusten ditugunak, eta sinistuko dugu momentu batez, gau aldi batez, etxalde batean girela, hau egiazko etxalde bat da, baina historio horren fikziozko historio horren eh, etxaldean eh, joetan eta horri esker jarrun bakoitza lotzen alda bere historio propioekin eta dena konkitoa gira laborantzaren gaiarekin. Baina bai, egun jaten dugu. Eh, laborantza ez da laborarien problema edo barnekaldearen problema horrekik, bezik eta Euskal Herri guztiaren problema. Eta horren behar dugu uh, laborantzari eta berekin bat karriatzen dituen mito guztieri begira eta begiratu. Gainera, antzerki honetan bada errealitate talka moduko bat, ez? Bai, jostatzen gira, eh, errealitate ezberdinekin, zeren landa ere mugetan errealitate ezberdinak gurutzen dira. Irian bezala, eh, errealitate ezberdinak gurutzen dira, batzuk jaten direnak bakantzetan, beste batzuk ordinak telean dira, beste batzuk beste batzuk ofizio administrazioan, eh, eta errealitate, lan errealitate kuzioiek talka egiten dute, edo elkar gurutzen eta laguntzen dira. Beraz, e, eh, publikoaren gan, zer ere nahi zenuen historio honekin edo? Ez dakit. Uh, Zenta initzek erran dute, eh, hainbat gogo eta piztu ditu elantzerki honek. Ba, hemen hori artearen da, nun baitan. Eta ez da, ba, horrek posten nau, fen posten nau. Azteko erran azten dit, eh, bon, zerbait, zerbait susen eta bihotzak harakatu ditugula. Eta bihotzak eta harimak, hori lantzea espero dugu, zeren antzerkiaren eh, lanaren erdia publikoak iten du. Guk proposatzen gu zerbait, eta publikoak sinisten du edo oso artifiziala da antzerkia eh, arte bezala. Ez da bat ere arte naturalista bat, proposatzen bali badugu, eta publikoak sinisten badugu, eta osatzen bali badu uh, aurrek kolorez marazten talik bezala. Guk egiten dugu trazoa beltzez, eta, eta diendeak koloreztatzen du guk beltzez maraztutakoa. Ordan hori eginez, eh, nun baitan, eh, jendeak atxemaiten badu berea, hori da, espero nik beti, da bakoitzak ukaitea leku bat antzaz eh, bere trauma, fantasma, desira, hausnarketa, edo utxune, edo ilunguneekin betetzeko hori ba, lortzen badugu bikain, baina hori nun baitan obra guztiekin. Ez dugu, ez, dugu, ez gira asten obra bat, eh, pentsatuz, egin eh, mango dugu mezu hau, ez gira ez manipulatzaile, ez politikari, ez kasetari, ez eh, apaiz, ez, ez gira uh, lekuortan, uh, uh, naspulio handi bat egin dut, topikoak atera ditut, baina uh, da erraiteko, ez gira hor erraiteko, prediku bat emaiteko. Oagira gehiago galderak pausatzeko eta guk galdera horien erantzunak ez ditugu. Beste bezain, fea mundu guzia bezain tontoak gira, eta alduguna da, ap, usain du zapore bat, eta gan, ah, eta hau zer. Eta hau zer, eta horren laborantza zer, begero, behin galdera hori pausatuta, ez da sobra soila da galdera, zer, eta horren bihar da harakatu humanutik, eh, pertsonaitatik, eta eta hortarako kontatzen dugun historioa familiatik kontatzen dugu. Ze guaitatzen duzu, heldu diren, emanaldia begira. Asko, eh, espero, espero duguna da bat ikuskizuna puste handitzea, eta jendeekin partekatzea gauzainitz, eta espero dut eh, ikastea jendean gantik. Zeren, azken filan, joeten gira ideia batekin, baina realki ez dakiku zer kontatzen dugun. Ez gira ziente mugitzen dugun guztiaz, edo antzi dugu, eta hori berriz ikastea, eta partekatzea eh, momentu hau, ez da dien izan behik momentu gozo bat, zen gure, eh, gure lana ez da izi aldia. bada horretatik, gutxi, aski, aski gutxi usut, e, eh, e, karakatzen nu bihotzean eta hortatik joitea, ez dakit, haundituik, eh, ara, nik esperut eh, eman lali guzioetak haundituik ateratzea. Lehen asteburua iraganik, oraino zortzi emanaldi gehiago izanen ditu lurrez estalian zezelanak, atik aspaldi da sartze oro agortu dela.